يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا O bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrstva Allahova uđete, držete i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema Allahova. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odrećate. vas pomogne i pravi od vas da ne posustate. Allah Udruženje muslimana Sjeverne Amerike vam nudi veliki izbor audio i video materijala. Za više informacija možete se obratiti na info.umsa.org. Selam alaikum wa rahmetullahi te ala wa barakatuhu. na početku želim da vas poselamim prvo i prvi vam se na tom vašem temenitom djelu. I ono će biti svakako moralna podrška vama i važnije od same riječi koje ću da kažem. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين وبعد وظلم الله عز وجل نفسين دبرما A od dobra je to da smo počešćeni islamom i sljedbom ehli sunnata ili džemata. I na kraju trudom i radom za dobrobit islama. To je Allahova dobrota nama. Jer da nije njegove dobrote i milosti, niko se nikada ne bi spasio šeitanskog zaođenja. Kaže uzvišeni u suri An-Nur, 21. ajatu prelot. Ovi koji vjerujete, ne slijedite stope šeitana. Ako slijedi šeitana stope, da pa on sigurno naređuje razvratna i ružna djela, a da nije Allahove dobrote i milosti prema vama, nikada se ni jedan od vas ne bi očistio i sačuvao, ali Allah je onaj koji čisti i spašava koga on hoće, a Allah sve čuje i vidi, završeno je to. Posebno podlačim riječi nikada i ni jedan se ne bi spasio. Ove riječi duže na veliku zahvalnost Allahu Đalešanu zbog pošati koju nam je ukazao, otvorajući nam srca za islam i proširujući prsa da primjer u sebe bogatstvo i veličinu islama. I izabrao upravo nas sebe, pored tolikih svojih robova. Naglašavam posljednost Allahove milosti i dobrote za uputu i činje dobrih dijela, da bi stalno imali na umu da je realnost takva i da nije naše dobro. Jer kako je ajet veli po našem dobru, niko ne bi uspio nikada. Ako tako pristupali stvarima, Nećemo imati ljude koji za svoja djela traže hvalu i naklade od ljudi, a nekada osjećaju i malagodnost zbog toga što im to neko ne vidi i ne prizna. Što može biti opasno po ishod njihovih dijela u kojima dobro pripisuju sebi i možda u nije tu kriši u nagradu od ljudi, makar i moralno. Jeste, Hadis kaže da ako dobro, ako dobro čovjeka hvale zbog dobra, još u dunjaluku to je obilanjeni za njega ali to je samo ako mu je jasno prvo da je dobro apsolutno od Allaha. Inače mi pripisujući ga samo sebi, mogu je definitivno ostati, definitivno ostati bez nagrade za njega kod Allaha. Pogotovo ako bi taj muštuluk mu bio cilj, a ne Allahova nagrada za djela. Poslije ovog malog posjećanja na bitan moment iz domena dijela i nijeta, izražavam vam svima, braćo moja, ličnu zahvalnost na vašem trudu koji nije mali, niti beznačajan, pošto dolazite iz dalekih mjesta. I molim Allaha Đelešanu da vas zbog toga obilno nagradi na oba dva svijeta. Na prvom podizanjem nivoa vaših imana i volje za pokornošću Allahu, a na drugom oprostom i podizanjem stepjera u džemnetu. Amin, ja rob. Ovi dana se muslimani i čitava svijeta sastavili u Mekki radi farza, džiha, radi farza hađa, a u Americi vi činite nešto slično, sagrijete ste iz cijele Amerike radi farza islamskog rada, i njegovog unapređenja. Na umu pada hadis u kome stoji, propričat ću ga, da Allah šalje meleke, meleka, čovjeku koji je krenuo u zjarec svojom bratu u vjeri, pa da presjeta na putu i pita kuda ideš. Veli posjetiti svoga brata muslimana, pita ga melek, je li samo zbog toga ili imaš kod njega kakva bi maluška posla interesa? Odgovara mu da nema, kaže mu melek, ili ti obećujem ti da ti je Allah oprostio zbog toga. A vaš slučaj je izbog ovoga jer se posjećuje više od brata. I pa svega cilj je Božja riječ i uputa što je svakako izbog samog vijareta čiji je krajnji dojnac popričati i kahvu popiti. Zato ulepšajme nijete i dajmo truda da uspijemo u namjerama. Ponekad čujemo od ljudi kako za nekoga kažu da je američki musliman ili nekada sami ljudi ili žele za sebe kažu, na primjer, ja sam evropska muslimanka. Da li to može tako? I šta li se pod time misli? Ako mislimo da je neko američki musliman po mjestu gdje živi, ili evropska muslimanka po tome, ili čak poričući da je odnekle sa istoka, ili da je pri njemu nešto od naših strana ljudi sa istoka, onda je to nešto za prihvatiti ali češće se nekoga, za nekoga tako rekne ili se sam ne zove kada hoće da objasni ili opravda što je takav i takav, to jeste kratak u svome islamu ili nalik na nemuslimana. Vala znati da je islam jedan i jednak za sve mjesta i svako vrijeme. Vjerovati moraju u isto, i oni na krajnjem istoku, i oni na krajnjem zapadu planete, kao i oni u sredini. Tako im je obavezan svima namaz, zekat, post, hađ, lijep ahlak, zabranjen blud, kocka, alkohol i drugo, okreću se jednoj kibli, uče jedan Kur'an, slijede jednog poslanika, jedan im je izvor, put i cilj. Sva akiratska načela, narodbe i zabrne u islamu, spadaju, spadaju u neizostavni dio vjere islama i ne može ih niko izmijeniti, niti smije ih zastaviti, a da ne bude griješan u prvom slučaju više nego u drugom. To jeste, ukoliko ih mijenja više nego ukoliko ih izostavlja. Negdje se on nalazio i u kome vremenu živio. Islam je Allah vjera od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do sudnjega dana. A Allah će je čuvati i skupina sretnih će je dosljedno slijediti, a samo nesretnih će je pokušavati je promijenuti, podešavajući je svojim željama, umjesto da njihove žele slijede islam i idu iza njega. U hadisu stoji, niko od vas neće istinski vjerovati dok mu strast ne bude iza onoga sa čime sam ja došao, to jeste islam i njegovi popisi. Znači, vjera ima svoje nepromiljene načela i principe, a život se mijenja. Tako da sve životne promjene mjerimo šerijatom, a ne obratno. Pored tih aksijona vjere, vjera nam ostavlja prazan prostor za slobodno djelovanje, I to su druge variabilne stvari koje definišu običaj i životni uslovi. Američki islam ili musliman ima kitab i sunnet kao vodilju poput svakog drugog muslimana. Pa ima li onda razlike i može li je biti? Može musliman nekog mjesta biti drugačiji od drugoga u odnosu mehra koga daje svoje ženi, trošku za udržavanje žene i drugo što se meri standardom i materijalnim mogućnostima. Također može svojoj ženi, sebi i djeci kupovati skupu odjeću, ali mora biti u skonu sa širijatom. Može imati bolji stan, automobil od muslimana u Bangladešu, ali mora u tome stanu klanjati i ne činiti harame. Može na hađ ići najskupljom kompanijom i spavati u najzluksuznijem hotelu. Životni uslovi i prosperitet mogu mu priuštiti da mu djete završe školu u kući naučio Kur'an putom kompjutera i druge stvari koje su rezultat ljudskih dostignuća koje Islam pozdravlja i uvažava. A sve što se kosi sa islamskim pogledima ne može da opravdati nazivanje savremenošću ili dostignućima 21. vijeka i slično. Sve savremeno ne mora biti dobro, niti sve stare mora biti loše, niti obrnuto. I sud o nečemu ne pripada starini ili savremenosti, nego Allahu i njegovom zakonu kufr i širk su i to tako stari. Također budu homoseksualizam poznati od davnih vremena, ali ne valiju jer, jer ih Allah osuđuje. Tako i nove stvari koje su grane i podovi tih osuđenih kategorija od strane Islama. Označanije tačaka koje bih ovom prilikom spomenuo jeste znanje. Znanje nam treba i puno će nam pomoći mora biti jedan od važnijih imperativa muslimana uopće, a onima u Americi pogotovo učenje i poučavanje. Amerika u dunjavskim sferama slavi za zemlju ilma, ali u pogledu islamskog znanja upoređujući je sa, dru sa drugom i upoređujući je sa njenim dunjavskim znanjem zemlja džehla. Zato da tamo treba što bolje i jače islamsko znanje da se uhvati u kostac sa džehlom u njegovoj jazbini. Teško ćemo čovjeka preobratiti ako ga ne naučimo valjanom, još će teže ostati na pravom putu, tamo mi da ga ubijedimo u njega, ako to ne utvrdimo znanjem i dokazima. Šta je to znanje? Jedna od definicija glasi da je znanje sigurno poznavanje stvari onakvima kakve jesu. Pa ja, na primjer, znam sigurno da je Sarajevo glavni grad Bih i to je primjer ispravnog znanja. Nasuprot znanja je džehl neznanje i njega ima dvije vrste obični i složeni džehl. Obični, obični džehl je po definiciji nepoznavanje stvari onakvima kakve jesu. Pa ja, na primjer, ne znam koji je glavni grad Namibije. I ovo nije problem, jer mogu naučiti i prihvatiti znanje to što sam svjestan da ne znam. A može biti problem zato što takvi ljudi mogu biti zavedeni krivim znanjem. A krivog znanja ima svugdje, a ponajviše na polu vjere. Jer koliko samo imamo vjera, kakoliko samo zamjena za islam unutar islama. Teži vid džehla neznanja je takozvani složeni džehl. A on je po, po definiciji poznavanje stvari drugačijim nego što jesu u stvarnosti. Kao na primjer znati da su nam nevjernici prijatelji. Ova vrsta džahila sa jedne strane neće znanje, jer misli da, je, da ga posjeduje i sa druge širi svoj džehl pod firmom znanja. Dakle, obični neznalica uglavnom miruje i hoće da nauči jer zna da ne zna. Međutim, džahil na kvadrat, kome je ni traženje znanja nije otklonilo džehl, nego mu ga povećalo, je jako aktivan. Šeitan ga stimuliše da ljude zavodi. Aktivniji je od učena koji posjeduje ispravno znanje. Pogledajte samo na sve vrste medija koliko se toga kaže i napiše što ne odgovara istini. Pogledajte stranice i forume čak islamske, koliko je pravog, a koliko je lovine, koja je nažalost otpad, ali radioaktivan i štetan i nije ga se lahko zaštititi niti neutralisati. Otuda kada vam to već govorim, želim i pozivam vas da obavezno povedete računa odakle i sa kakvih izvora crpite islamsko znanje prvi muslimani su uspjeli što su od poslanika i njegovih učenika knjige i mudrosti Kur'ana i sunneta učili, a kasnije su zbog filozofije i drugih zamjena za uputu zalutali. Tako smo iskreni u namjeri da, ispra, da ispravimo greške, moramo odakle početi. Zato ćemo se potruditi i ne želiti truda da omogućimo sebi uhove gdje bi permanentno učili i poučavali. I to će biti vanje svake dileme najbitniji temelj ili uslov svih budućih napredaka i uspjeha uz Allahovu pomoć. Pored ovog problema, postojanja više vrsta neznanja, a samo jednog znanja i potrebe da učimo, postoji još jedan problem koji je Alija radijallahu anh sažeo sljedećim riječima kada je rekao قصم ظهري رجلان الجاهل المتنسك والعالم المتهتك Kaže, slomiše mi leđa dvojica, neuki pobožnjak i pokvareni učenjak. Da, upravo ova dvojica, jer oni slove za uzora i od njih se vjera uzima, pošto plijene sa onom polovinom vjere koju imaju pri sebi, a ta polovina može biti štetna po vjeru, jer uzrećica je i popolica naša, pola hođe din ruši, Promenuti problem je osutom bogobojaznosti kod učenih. Ono što smeta određenom obrazovanom čovjeku da bude alim rabbani, da mu djela, prat, da mu djela prate riječi i da skloni vjeri, ljudi skloni vjeri, da imaju takvu ulemu za uzor i vodstvo. Stoga uzmemo pouke i tražimo znanje i pitajmo učene za koje mislimo da su sabrali ova dva svojstva bez kojih se neko ne može smatrati niti zvati Alimom Rabbanije. Novo razmišljanje, poimanje islamske strategije daveta. Neće biti riječi o nečemu klasičnom pod ovim naslovom, nego jedno moje razmišljanje koje nudi. Rekao, vezano za one koji je smišljaju govore i i poruke i predavanja kojima pozivaju ljude islamu i vode muslimane, kao i za one kojima je češće taj govor usmjeren, koji ga slušaju. Često su u nedovnici jedni i drugi šta kazati. Prvi zbog vlastitog nepoznavanja prijekog i prečeg i želje da se slušateljstvu udovoli ili ga se ne razočara, a drugi islami nesvjesni šta je bitno i ključno, a nekada i zarobili nečijim govorancijama i propagandom koja uobražava da dobro zna šta je značajno. Susretao sam, ali pa kod onih od kojih nisam očekivao ovu konfuziju. Čujemo od ljudi kako bi ljudi voljeli da čuju to i to, da im se govori o tome i tome. Prošli dana je u eteru lebdjela dilema na koju nisam želio nasjesti i o njoj govoriti. Da ne budem povučen u smjeru koga ne znam ili zaveden u labirint pored jasnog puta primješivalo se kako im je dosta priča o džennetu i džehennemu, kako ih interesuje Irak i slični problemi. Mislim da treba imati mjeru za temelje načela koja treba proklamovati i aktuelnosti koje, koje treba pratiti. I to onda kada imamo izbor i potencijale za sve to. A kada ne imamo za nešto kadrove i problem ne možemo valjano tretirati, spada se nas obaveza da ga vodimo. Irak je političko pitanje, A mi u svojim redovima ne, nemamo ni jednog političara, niti vodimo ikakve političke poslove, čak ni u svojoj zemlji, koja je i tekako potrebna. Ako bi muslimani, ako bi muslimani svijeta to trebali, jer imaju u svojim rukama države i vojske, oni to već i rade, ali na pogrešan i neuspješan način iz razloga što im fali ono što mi gradimo, pa pustite nas da ga gradimo. Jer u poslu koga ne znam, nisam odorastao i nisam pozvan da ga radim, unaprijed sam osuđen na neuspje i uvjeru trošim vrijeme i energiju. To najbolje znaju oni koji nam te to prigovaraju i čiji su najveći interes upravo takva pitanja, pa ne mogu da urade ništa. A ako misle da mogu, onda da podijelimo poslove i odgovornosti i uloge. Mi da radimo ovo a oni neka radije ta pitanja koja interesuju i mi ćemo ih u tome podržavati. Ali samo se pravi izbrka silnim zapitkivanjima koja ne imaju vrijednosti u izbiri. Ja tako pozivam da okupio oko sebe deset ljudi pa da ih povedu u određenom poslu i pravcu pa će vidjeti šta u stvarnosti ide, a šta ne. I šta, i šta je u stvaru sa sunnatullahom Božijim zakonom na zemlji, a šta je samo utopija. Ljubila prije potpuno islamijeta i predanosti Allahu Đelešanu, smiješno je objašnjavati aktuelnosti, jer neće ostati na putu sa tobom. Stoga je poslanik alaihi salatu wa salam tražio la ilaha Allah i pokornost da kasnije ne, ne bude obstrukcija. Kome je jasno la ilaha Allah i da je počinjen Allahu, jasno su, mu, jasno su mu time i sva ostala pitanja, bila ona politička ili ne znam ti kakva. A vjera u ahiret, džennet i džahennem je pokretačka snaga i treba je kako daja početnik koji prvi promoviše ideju islamske države, tako i halifa pobjednik. Jer ona mu ne da da zaboravi i učini fesad i nered u radu i na zemlji i ne da njegovom srcu da otvrne. Trebala je ta vjera, vjera u ahiret, vjera u džennet i džahennem, poslaniku svakoga daha, a shabima je bila hrana, hodili su zemljom, a duše im bile vezane za džennet. A eto nekim našima je to šuplja priča, dosadna i suvišna. Šta su radili poslanici i šta su nudili poslanici do džennet kada su tražili da im se povjerije? Kada je god trebalo koga zadužiti i podstaći poslani, poslani kada je sada tu osalam bi povukao ovu kartu, reci bi, ko radi to i to, dobit će džennet mnogim prilikama kako to potvrđuje sila. Islam dakle, Islam dakle ima svoju strategiju i pogled na prioritete. A kida je najbitnija i najprva, a džennet je od nje. Ona sama koristi, a djela bez nje ne koristi. Dakle, a kida ostvari, sama će biti korisna čovjeku kada mu druga djela i A bez ispravne vjere i akideta neće mu djela koristiti, makoliko i sabrao da je mora slijediti tu strategiju i dati stvarima onoliku važnost i prostor koliku im je dao islam. Staviti pitanje na onaj nivo na koji je postavio islam. Po ljudskim željama mi bi vazda pričali o Husi i Hasi, džinima i šudesima, a to i, i drugi akajska i temeljna pitanja bi im ostala nepoznata i šta bi takvi ljudi mogli uraditi. Potreban je sad povezan uzetom Tenhida, i jasnog tvrdog znanja i shvatanja vjere koje ne da iskočiti iz kolosvijeka. Da ne shvatimo da ne ima mjesta željama i potrebama ljudi, ima svakako, ali te želje su manji dio interesovanja daje, veći dio moraju biti poruke i poduke koje daje šalje ljudima, znajući šta je važno i korisno za stanje i moment i šta garantuje postizanje daleko sežnijih ciljeva naši ljudi traže dozvolu da dođe do rata, da objavimo rat velikoj sili, da bi zainteresovali deset ljudi, jer im ovako je nekako blago i mirno, ne pobuđuje njihovo interesovanje. Valja li tako? Zainteresujemo ih, ti deset, i neka se zainteresuje ti deset ljudi, bez te katastrofe koja se uvije prije njihovim pobuđivanjem, pa neka odrade njih deset za islam hiljadu ljudi, i već tada će sredina biti puno povoljnija za islam. Zar ne ima u islamu ništa da nas zaintrigira i zaplijeni do krvopolića koja nas udrmeju, ali tu nekakvu budnost platimo stotinama hiljada glava i razvaranjima od kakvih se nikada ne možemo oporaviti. Je li nam to treba da bi rekli da smo muslimani, da bi klanjali, postili, učili, čestici bili, je dovoljno pogledati u Kur'an i pitati se kome stvori i zašto ću umrijeti i kuda ću kada umrem pa da postignem taj efekat. To je to da se zainteresujem za islam i da se pokrenem. Ne postavljam važnost i ulogu džihada, ali džihad nije uvijek i svakako, nego pripremljeno, svjesno, studiozno, u pogodnom i izgodnom vremenu i uvjetima za uspjeh. Ashabi su voljeli priče, pa im je Kur'an kazivao, poučavajući ih onome čemu on teži. Tevhidu Ibrahima a.s. kaznama naroda, sabru poslanika, ljudima koji su nijekali proživljenja i tako dalje. Kur'an kada nas uči kako da ljudima govorimo, kaže nam, kaže nam da im kažemo riječi koje će do njihovih srca doprijeti. Je li to onda znači da im pričamo što oni vole ili ono što im je važno i potrebno? Ovo dvoje čine cijelinu, od koje veći dio čini ono što islam hoće od ljudi, a manji što ljudi traže od islama. Kada imamo u vidu rečeno i vodimo računa da se dostave ključni elementi islama ljudima, ne smije da, da, da daje osnovne želje i potrebe ljudi i daj im mehlema na rane koje ih peku. Kazao bi još nekoliko nasihata braći u povodu nastupujućih bajdanskih dana i blagdana da podijelite radost Bajrama međusobno, posebno da obrazite svoje familije, žene i djecu, jer to su posebno njihovi blagrani i njihovi Bajrami. Svi imamo najljepše uspomene iz mladosti. Svi se sjećamo kako su naši stari, naše babe i dele odlazile na Bajram, kako su klali kurbane i tako dalje, pa priuštimo iste lijepe emocije i uspomene i našoj djeci. Također, postimo deveti Zulhidže, dan Arafata koji je kod nas sutra. Zatim, znajmo, braćo moja, da je Islam dospio u Ameriku prije nas, i nismo dužni da ga započnemo, ali jesmo dužni da ga pojačamo, pogotovo među našim bosanskim narodom koji se tamo u pogledu Islama nije dobro snašao, a pristiže u tu zemlju svakog dana u većem broju. الرحمن الرحيم أخبرت أن إخوة لنا من العرب حاضرون فاغتنموا الفرصة أن نسلم عليكم إخوتي وناشدكم الله في إخوانكم البوسنيين كونوا لهم عونا بعد الله في دينهم وتعليمهم الدين العظيم الذي يجمعنا هو فوق العراق التي لا يمكن أن تفرقنا إذا صح الدين وقوي المعركة في العالم هي بين الدين والدنيا فمن عرف الدين على حقيقته لا يبالي بالدنيا وشهواتها لأنها قليلة وزائلة ومن جهل الدين وانشغل بالدنيا وشهواتها لا يبالي بالدين ومن عرف الاثنين الأمر بعد توفيق الله بيده على أي زر يضغط يكون لذلك غلبة أي على زر الدين أو الدنيا لأن في الدين ما يزهد في الدنيا وفي الدنيا ما ينفي الدين والآخرة فهنا يأتي دور الإنسان النبيه اللبيب أن يذكر نفسه بالآخرة ويقربها ويقربها من عينيه حتى يستقيم حتى يستقيم أمره ولا يفوتني أيضا أخيرا أن أهنئكم بحلول العيد العظيم عيد الأضحى المبارك والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالهم وأن يعيد علينا وعلى أمتنا هذه الأعياد بالرحمة والتوفيق والنصر والتمكين واليمن والبركات وكل عام والجميع بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ وبارك الله فيك إن شاء الله وتأكد أن الإخوة البزنويين في عيوننا إن شاء الله بارك الله فيكم حياكم الله يا الأجل بارك الله فيك Imamo jednu sestru, ima pitanje. Kad čovjek živi u nekoj, uslovno rečeno, muslimanskoj zemlji, ili da ne kažemo islamskoj zemlji i kad čovjek živi u jednoj zemlji koja nije islamska i nije muslimanska kao što je na primjer ova zemlja gdje smo mi sad a ipak nisu u istoj situaciji a sestra pita koji je tvoj savjet šta nam može pomoći da prevaziđemo ovo što vidimo oko nas i da zadržimo din, da ga očuvamo u nama i da ga inšala nekako učvrstimo. E, neke e, znali su moje koje sam mislio spomenuti, ali nisam, ali sam se opredijelio jednostavno me govor odvuko u ovom smjeru. Bilo su upravo ti problemi u Americi i kako bi musliman imao poticaje da tu bude što bolji musliman i da što veći doprinos. Prvo, e, musliman koji zna i o islamu, vrednosti islama, i koji zna i ostalom što može da parira islamu na, na tom polju, treba da se zabrne za budućnost sebe i budućnost čovječarstva i budućnost ove planete. I može da vidi da sve drugo osim islama ne mogu ljudima sreće i spasa. Otuda treba da se pojavi kod svakog pojedinca ljubomora koja će ga učiniti stalnim pregavacom da sebe sačuva, da sačuva svoju porodicu, da sačuva svoju braću i da sačuva svako stvorenje Allaha i Đelešanu i od propasti koja je evidenca ukoliko je ljudi ne promijene svoj odnos prema Allahu koliko je na zemlji ne budu od onih koji ispostavljaju red, a kone su remećenja reda, što je prisutno i što se odvija galopirujućom brzinom već, već duže. Ne treba da brine čovjeka danas gdje živi, jer ne ima velike razlike između Njurka i Mekke. E, mi znamo dosta ljudi čija su srca u u Mekki, a tijela im u New Yorku. I znamo dosta ljudi čija su tijela u Mekki, a srca im u New Yorku, to jeste lato za onim što im satelitske antene plasiraju njima tamo u Haram. I obratno, vjernici koji su srcem okrenuti Islamu i Haramu, a žive tamo u New Tako da danas je svijet jedno malo selo i sve ideje koje kolaju i postoje na Dunjaluku, uglavnom su prisutne i dostupne ljudima gdje god oni bili. Tako da je ovdje e, taj ljudski faktor, ovo sam kazao vraći Arapima, da danas uloga čovjeka je kao e, imsana koji ima pred sobom dva izbora, izbor dobra i zla. I na koji dugme pritisne to mu bude. Znači, onaj koji poznaje vjeru, e, može na osnovu toga da da ne simpatiše dunjaluk i da bude opravljen, prema njemu. A onaj koji ne poznaje vjeru i ko se utopi u dunjaluške slasti, ta isto tako nema osjećaja za vjeru. A onaj ko poznaje oba dvoje, na njemu je i uloga je njegova da... Jer vi znate, braćo, iako smo u Americi, iako smo u Švicarskoj, iako smo u Francuskoj, ipak ćemo umrijeti. Iako je dunjalučki tamo ljepše živjeti, ali je tamo ružnije umirati ali je tamo ružnije umirati. E, šta da radi vjernik? Na pa vjerniku je, kao što sam rekao malo prije, da skupi sebi što je ispravnije u zove da bi mogao odgovoriti sebi na određene dileme i pitanja u životu. I pored posle toga da priušti sebi skupinu, skupinu muslimana, kad se radi o sestri, znači da e, ukoliko je udata da njena porodica, ako ima porodicu da njena porodica, zna niz porodica sa kojima će upražnjavati tu socijalnu potrebu za druženjem i gdje će jedni drugi potpomagati u dobru, e, dobru i pokorosti Allahu Đelešanu, a biti prepreka ne daje Bože da se učini grijeh. A ukoliko je sestra sama, da posebno misli koga će naći ako voda da što prije, nađe se bi druga, bi pojedinac, bez obzira da ima džemaat, da ima braću, bilo svijeta, pogotovo u svojoj bliskoj blizini, svome komšiluku koji će ga potpomagati i bodriti da se ne osjeća usamljenim jer kao što kaže se u hadisu da vuk hvata odbjegu tada. Ima toga još dosta, ali e, malo sam i odulio. A prvo pitanje je šta svaki pojedinac može učiniti da se islam vrati jak i sjajan kao što je bio? A drugo pitanje, ja ću ti odmah postaviti oba, je kakva je obaveza pojedinca oko džemata ovdje? E, hvala, hvala bratu na, na, eh, ovom, eh, na ovoj brzi interesovanju. To je bol sumnje i naša uloga i naša zadaća. I neće biti sreće na Dunjaluku, neće biti sreće po ljude dok se ne ostvari, dok se ne ostvari taj cilj. I to će biti onda generalna sreća. To će biti onda sreća opšta za čovječanstvo a do tada su sretni oni koji se bore i rade na takvim projektima. E, mi ne znamo kada će to doći, to će doći kao što će smrt doći, ali mi e, ne čekamo i ne uvijekujemo smrt sutra, kada znamo da će doći kada dođe, a mi se za nju spremamo i pripremamo djela. Isto je tako za taj prosperitet i za tu pobjedu islama i njegovu ekspanziju, mi radimo svakodnevno treba da radimo svakodnevno, A, znamo da će doći, jer je poslanik sada sve obišao čvrsto. A, ne uvjetujemo je sutra, pa niti je uvjetujemo za sedmic, za mjesec, niti za vijek, kada Allah, dragi, štjedne i kada se ljudska srca otvore i štjednu, štjednu dobro. Jer kada ljudi budu dobri, Allah će im sputiti taj njenak i dar i počast. A sve da prije veće je zlo, Allah i neće e, prisilno nuditi da im, da im da tu počas. Da onima koji budu dostani. Šta čovjek može da uradi? svakako možemo na to odgovoriti skraćeno, a možemo opširno i trebalo bi onda istraživati i povjeti bratu koje sve poteze i koju sve ulogu treba da preuzme na sebe pojedinac koje to zanima. E, normalno da, ako što ne kažemo, onda je to slijedjenje, slijedjenje kitala i sunneta, slijedjenje izvorne vjere, slijedjenje primjera prvih generacija ili prva generacija uspjela. Ako malo to razlažemo, znači da musliman očisti svoje srce od e, nepoznavanja stvari, znači e, nekakvog ateizma, zatim od krivi, krivog vjerovanja i da usadi samo čistu vjeru, čistu akidu. Zatim da Allah Đelešanu bude pokoran i da bude djelotvoran u dunjaluku. Ako je to pojedinačna stvar treba da radi, treba takav, kako sam malo prije kazao, preobražen u akidi i u svome radu, treba da puno moli Allaha Đelešanu za okretanje ljudi, da okrenu ljudi e, lica svoja ka islamu, ka Allaha Đelešanu u tom veličanstvenom cilju, znači da čini puno bolje. Zatim, ima veliki broj muslimana koje islam ne zanima, znači trebaju muslimani da uđu islam, oni koji su u islamu treba da čine davu i oni koji čine davu treba da, da je čine malo uspješnije. Sa što više iz njega i sta, sa što e, većom efikasnošću i mudrošću. Znači treba taj pojedinac, zavisi gdje pripada, ako mu slabi islam da ga dopuni i pojača, ako ga nema u davi, da se nađe negdje u davi, da čini određenu ulogu, i ako je već u davi, da gleda da mu bude dava što uspješnija ne trebate razočarati nikada, jer e, znajte da je sada točak, točak e, džavnijeta, točak e, dunjaluka, e, ide je velikom, velikim ubrzanjem, veoma ono je brz, a teško je u takvoj brzini preusmjeriti smjer točka. Tako da kada bi malim ublažavanjem tog okretanja točka Dunjaluka, tog fasada koji je prisutan na zemlji, kada bi se smirio, onda bi bilo lakše ukrenuti u drugom smjeru. Svakako, Allah žele šanu, pa onda mi ćemo zauporiti taj točak. Jer tamo sam spomenuo ni mjesec ljudi koji odgoje hiljadu, pa hiljadu odgaja ostale, tako da je to mijenjanje lica jedne sredine. Na par mjeseci je došao u Ameriku, ne bili malo ojačo ekonomski, on ima jedno pitanje za tebe, kaže, ima li hajra u Bosni i Hercegovini? Vraćanje muslimana izvornom islamu, a pogotovo omladine, da li će dostići takav nivo da muslimani konačno, da musliman konačno stane na svoje noge? E, sigurno, alhamdulillah, rabbul alemin, Allah zula šanu daje iz mrtvog živo, a daje iz živog mrtvo. I Allah zula šanu zavrlo i sredini može da da veliki, veliki napredak, a isto tako može da se umrtvi, ne znam kako dobra, dobra sredina. Tako da je nadao Allah Azulašanu, onaj koji je iz ničega dao to što ima, kadar je da daje iz toga što ima još više. Ja lično mislim ako Bog da, da su kretanja unutar nas, a mi smo najbitniji, unutar nas da su kretanja pozitivne i da obećavaju, jer e, bez znanja i ispravnog odgoja i ispravnog vođenja tih pozitivnih e, pomaka i, i smjerova, smjerova, E, neće biti perspektive, a alhamdulillah mi se spremamo u tom smjeru, tako da odgajamo velik broj e, vel, e, ove, generacije, unutar i i mislim da će se sa još većom mudošću, sa još većom opreznošću i sa još većim angažmanom nastaviti. To ono što želimo da strani faktor koji je jako utjecajan, E, da ode odatle je drugo pitanje. To nije više pitanje samo naše interne moći, nego i, i, i svjetskog konteksta. Tako da se ne, ne bi time trebali mi puno e, brinuti, nego svakako raditi mi na svom terenu, a raditi ako Boga braća bilje Bunjaluka i to će onda biti e, svjetsko pitanje, neće biti lokalno. Jer danas je malo lokalnih pitanja, danas malo šta može jedna država da uradi, jer su joj se lako nametnu izolacija i ne znamo kakve sankcije, tako da danas čak narod ili država nije kadra, ali je jedna vjera, jedna ideja e, povezana u svijetu, prisutna u svijetu, kadra da utiče na svjetske tokove i da ne samo u jednoj zemlji, nego na više mjesta, na širem prostoru, da dođe do, do bolje realnosti, inša Allah, ta'ala ovo još jedno pitanje koje je malo pre bilo postavljeno, pa si zamolio da te podsjetimo, je bilo a, kakva je obaveza pojedinca oko džemata ovdje u neuslimanskoj sredini i da li mi uopšte imamo takvu obavezu a pro, da li mi imamo obavezu apropo džemata ovdje? Razumijem. Pazite, ovaj, sigurno džemat može biti pogrešno svačen. E, može se smatrati u džemaat koji je obavezno, obavezno slijediti, to jeste džemaat zamjena za islamsku državu. Džemaat e, u značenju islamskog, islamskog e, društva, recimo kada je poslanik sallallahu alaihi sallam bio, tada je, tada je postojalo, tada je postojalo, postojalo islamsko, društvo islamski džemaat i nije se smjelo, nije se smjelo iz njega iskakati. Posle da panika sa ovaj da su bile halife i sve dok je bilo e, prave islamske države, da li danas ima ili ne, ali ne bi ja ni jedno od pitanja, ne ti bi govorio čak svoje mišljenje, pogotovo ne bi ovako javno, <clears throat> e, tada se treba pokoravati vođi i ne smije se izvesti mora se biti u džemajetu. Danas ono što se mora biti jeste, mora se biti musliman i mora se osjećati i raditi kao da si član islamskog, islamskog tijela, islamskog umeta. I non stop eh, tajno i javno pomagati muslimana i biti, biti kod njih. Ako se misli da tamo treba dati nekome biru i treba napraviti džemat i imati emira kome se pokorava u svemu, e, onda ne mislim da moramo. Ali ako se misli da džemat koji će plaćati našu vjeru, sačuvati naš identitet, pomoći nam da unapredimo mnoge svoje e, strane, pogotovo vjersku stranu i moralnu stranu, onda to dolazi kao opšta obaveza. Znači, dužno se da budeš od svih muslimana, sa svim muslimanima ti osjećaš emotivno, međutim, jedan je u Indoneziji, jedan je u Kini, jedan je u Nigeriji, ali ti sa tim u, u, u, u Americi možeš nešto konkretno odraditi, e onda si u tom smislu upućen na toga i treba se osjećati, treba se osjećati e, ovaj, satanim dijelom, imati sluha za taj džemaat i normalno ako tu imaš mesin moraš da u taj mesin, ako ima kakav uh, e, hajubli rad moraš da podržati, ako možeš sa njima što uraditi trebaš uh, to inicirati i tako dalje. Ne znam da li sam objasnio. Znači ako se misli na onaj strogi džemaat u kome ima emir, u kome ima beja i ostalo i moramo se pokoriti, ima svoje volje i tako dalje, mislim da da, da, da to, to ne smatram da je tako i to ne odobravam. A sve drugo što može značiti džemat i, i, i koriti koje nam može donijeti, to je drugo preporučujem. Jer ovo prvo može biti i štetno, može biti zloupotrebljeno, može biti stavljeno na mjesto kojemu ne pripada prirodno. Jer znate koliko je opasno kad imamo, imali bi milion džemata, svaki smatru da je bolji, da ne uvažava drugi, tako da došlo do cijepanja. Tako da ti džemati naši trebaju biti treba rada i trebaju biti fleksibilni. A džemat koji je ortodoksan i jak, to je opšti džemat današnji na, naš muslimanski. Hvala braći na, na odzivu i molim Allah Đelešanu da vas pomogne i tražim od vas da ne posustate. E, Bunjaluk je kratak, ciljevi su veliki, imat ćemo kada ko mora se i veseliti, radovati i uživati samo trebamo sada to, ako Bog da, zaraditi i postići. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.